SIFERETSAI NOMADOI POR kai LABOR occupoi, HODIAO ONI BESONAS NE PLI OL TECO COMPUTILON kai STABILAN RETCONNECTON. PLI kai PLI DA HOMOI PRO TIO POVAS LABORI DE PRESCAU CIE EN LA MONDO, ANCAU TIE CIE ALIAI HOMOI FERIAS. CERTAI REGIONOI ESTAS APARTE SHATATAI ni prenu la exemplon de germana paro. Ili laboras en plei diversai locoi. La interreto ebligas al ili plenumi sian profession sen fixa laboreio, ciel tiferezai nomadoi. Cutime tiui modernai migrantai laboristoi laboras en cafeioi, comun laboreioi, au en publicai bibliotecoi. Multae el ili estas autoroi, traducistoi, grafic designistoi, au disvolvistoi de softvaro. Pli ol la duono el ili per labora sian monon per interreta mercatumado au per reclamo en blogoi kiel tion faras la germana paro. La paro, cun laboras intertempe cun turismai entreprenoi, au recomendas al sia legantoi voyage a securon au credit carton. Se iu accetas tiuin ofertitain productoin, la paro ricevas parton de la profito. Sia in portempain laborlocoin, la paro electas lau diversai criterioi. Ili sercias la varmon, do Scandinavio au Germanio, kie vintroi estas malvarmai, ne estas lau ilia gusto, cae povas servi eble nur dum quelcae semainoi en somero. Ili preferas locoin, cie la socia vivo estas tranquila, char tio accelas malstrecigion, internan harmonion cae creivon. Ambau crome ciam attentas che eblas sane nutrisin en la concerna labor loco, Usono cae Australio pro la tie reganta rapidvora culturo ne estas convenai. Ili preferas locoin, cie estas habeblai multai veganai pladoi, exemple en la Thailanda insulo co Fangan, au en Bali, au Brasilo. La labor locoi offertu ancaus portain eblezoin. La paro tial ofte voyagas al landoi, quie ili povas bone kite surfi. La sporto offertas la perfectan eblezzon por forshaltis in de la laboro, cae por disvolvi novain creivain ideoin. Ancao iogo tiu cele estas tre tauga, cae ili shatas labori en inspira comunumo de aliai ciferezai nomadoi. Homoi, ciui volas forlasi sian cutiman laboreion, cae ciui volas labori sen ligo al iu certa loco, attentu prieno. Procio iam mi havas spertoin, cion mi lernis en mia profesia vivo, cion mi scias, char mi interesigas persone pritio, cae tiui homoi povas profiti de las zio de aliai homoi, cae povas gis funde demandadi tiuin homoin, ciui iam vivas kiel ciferezai nomadoi. Similan concepton sequas la nomada listo, cion nederlandano funcciigas. La samnoma ret pagiaro listigas la plei bonain urboin por homui, ciui volas labori sen ligo al loco. La lauranga listo, de en tute 823 urboi, calculigas inter alie e la vivtenai costoi, la rapidezzo de la interreto, la vetero, cae la securezzo en la concerna lando. La rangoi shangigas automate, laula indicoi de la usantoi. Urboi en sud-orienta azio lautio estas tre favorai. La costoi de vivtenado cae de luado de scribo tablo en comun laboreio estas tie malaltai. Ciferezzai nomadoi ne volas fugi el siai landoi, sed volas labori mem stare ie internazia nivelo, sen depende de limoi cae naziezoi. Cai tiu mem stara laboro ofertas la avantagion che la tagmesa pauso povas ancau foie dauri du horoin, ciuin oni pasigas exemple surfante en la ondoi de la maro ca iu tage tiui nomadoi revenas al sia heimlando, au daure restas en la plei agrabla loco cion ili estas trovintai dum sia nomadezzo.